Irumila zazpireun eta amalau emaztek okupatu zituzten donostiako karrikak joan den igandean. Lilatoia izeneko lasterketa ospatu zen beti ere martxoaren sortziaren bueltan. Emakumearen nazioarteko eguna, emakumeen eskubiden aldeko eguna, feminismoaren aldeko eguna, deitu nahi duzuen bezala kontua da, oinarrian egun hortan, oraindik ere emakume eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzen dela. Menpekotasunik gabeko harreman eredua, inor inoren menderatzaile izan gabe eta inor menderatu, subordinatu izan gabe. Ez etxean, ez lanean, ez kalean eta ez inon. Lilatoiaren hogeita seigarren edizioa izan da Mende laurden pasada beraz, martxoaren sortziaren arira, soilik eta bakarrik emazteek parte hartzen dutela bertan. Prentsa, irakurtzen ari nintzela, honakoa irakurri dut egunkari batean, gai honen inguruko berriari irakurle batek oharra erantziz. Lau mila emakume eta zero gizon. Gizonak debekuz egiten du aurrera feminismoan. Julian Asansek adierazitako feminismoaren Saudi Arabia datorkigu. Geldi dezagun eromen hau. Eten egin zait pentsamentua eta oraindik ere alakorik pentsatu dut. Feminismoaren Saudi Arabia dio pertsona batek ustez berdintasunaren alde egiten ari den bitartean. Feminismoak orokorrean ez du sekula gizonik baztertu eta argi errandu jendarte eredu parekide bat eraikitzeko bidelagun izan behar duela gizonak. Horretarako aldiz, privilegio askori uko egin behar dio sexu maskulinoak eta oinarritik landu feminismoa. Alegia, berdintasuna, ezpaita deus gehiago eta deus gutxiago, feminismoa, gizon eta emazteen arteko berdintasuna. Orain arte gizonen Saudi Arabian bizi garela onartu beharko litzateke, adibidez. Sinisten dut biharko Euskal Herria euskalduna sozialista eta feminista izanen dela, baina ordura arte lan asko da oraindik egiteko, ekin dieza jogun eta bide batez zorionak feminista guztiei izan gizon ala emazte.